أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية سنان ذوى عدل منكم أو ذكران من ذلكم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربه ولا نقدم شهادة الله إلا إذا لمن الآسمين فإن أسر على أنهما اتهدا إثما فأكراني يقومان مقامهما من الذين اتهد عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما تدينا إلا إذا من الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم كاكوانا نجد كوري ديبا يوم يجمع الله الرسل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا جماعة مسلمي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتو يو شين shine ranar شا 18 ga شدا شكرا دبو بيو da goma sha takwas miladiya amma in ji malaman tarihi kuma wannan goron sallah ne da za mu bada na ƙaramar sallah taken karatunmu na yau shine azumi amanar Allah kuma yana haɗe da bankwana na tafiya Oman kashi na uku bi izinin ta'ala a cikin wannan yan kwanakin kadan fi hajji ɗan so na farko yau muna so mu ɗauko maganar azumi tun daga tsakiyar kan biri har zuwa bindin shi kuma daga cikin ibada ta Allah ba wani abu wanda yake amana ne daga kai sai Allah ba a yin shi ya sai azumi wuri na iya kure ma tare da al'umma ko ba ka cika sallah dalilin jama'a ka daure ka yi sallah wata amana tana iya yiwa dalilin an kira wani da kake jin kunya an sa cikin magane ka cika wannan alkawarin don kan wannan ya ga girman ka ya faɗi ana iya neman wata alfarma wurin ka a biyo ta hannun wani dalilin wannan mutumin ka yi abun amma shi azumi Allah ne ya baka amana tsakiyar rana ka ɗauki ruwa mai sanyi ka shiga kewaye kuma ka hito da su ba abin da ya faru kuma kana jin kishiriyar ba baka ji ba in ka sha kuma duk duniya ba mai ganewa sai Allah to wannan amana ce ta Allah don za ka iya ka sha ka ƙoshi ka hito waje kana cewa wallahi yau ana rana to ne Allah ya ce ga amanan nan illa aradan al'amanata illa aradan al'amanata ala samawati wal ardi wal jibali abaina ay na wa asfaqana minha wa hamalaha al insan yace innahu kana zaluman jahula yace illa aradan al'amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay hamilnaha wa asfaqana minha hawa hamalaha halin sa. shine me amanan nan da Allah ya ɗora wa ɗan adam ita ce awamir wa nawa shine umarni da hane cewa ku yi kaza ku bar kaza ne Allah ce to wannan amana inna Allah ya amurkum an tu'addul amanat inna Allah ya amurkum an tu'addul amanat ila ahliha Allah ya ce yana umarni ku ku ba da amana ga masu ita in ka ɗauki amana kuɗi mai da kuɗin ne in ka ɗauki amana magana mai da amana in ka ɗauko amana aure zo ka damƙa ma wanda aka aike ka wurin shi to shi ma azumi amana ce ta Allah wannan kuma kai da Allah ne ka mai da amana wurin Allah Ya ce ya ayyu ladina amanu la ta hunun lahawar rasu ya ayyu ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ya ce ya ku masu imani kada ku ha'inci Allah da manzonsa kuna ha'inta amanoninku ne alhali kun sani wannan amana ka dauke ta tsakaninka ga Allah manzo kuma shi ya kawo ayi saboda haka duk amana ta ibada ka cika ta tsakaninka da wanda ya halice ka sai ya ce mumine su ne na hum a amanatihim wa na hum a amanatihim wa ahadihim ra'un Allah ce mumine na kware su ne tsakaninsu da Allah suke cika amana da alkawari to wannan karatu ina ya dosa <clears throat> na farko muna so mu ɗauko azumi tun daga kan ganin wata zuwa sahur zuwa buɗe baki zuwa aje azumi wanda zai iya ajewa daga baya rama da kuma wanda zai aje har abada bai yin azumi kuma bai ma'alla laifi ba na farko za mu yi magana dangane da ganin wata ana kafa hujjoji kan faman shahida min kuma shahara fal sunhu. wani sai ya ce faman shahida din tun da ba faman ra'a aka ce ba saboda haka ba gani bane halarta ce wani kuma ya ce a'a faman shahida din gani ne to akwai abubuwa da suka shigo mu shi yasa muka ga ya kamata mu zanna mu ma abin zaman kanshi ka san mu a yanayin tafiyar qur'ani da muke da mun ga wani abu ya leko mai miskila tsayawa muke mu mai dugu guda mu da shi har abada to shi ba man shahidan na farko da kai da kace wajen faman shahidan nan ganin wata ne da ido da wanda ya ce halarta ne duk ciki ba mai gaskiya shi kan shi shaharar ma ba wata ba ne wannan wanda ake daga kai a kalla ba ma wata ba ne da kai da kace halarta ce famin shaida mai kusa wanda ya halarci wata wannan wanda ake leka a gani da wanda ya ce famin shaida aitin da famar ba ne ciki ba mai gaskiya kuma dalla dalla za a yau kuma dole he ka gane saboda akwai abu sabo bako da ya shigo ta tahiyar ƙur'ani shi abun da ba cikin ta tahiyar ƙur'ani yake ba amma tun da muka ga ya leko to mun naɗa ƙaho wando da mu da shi na farko akwai abubuwa da suka faru na waƙi'i waɗanda afkuwa suka yi zan ɗan buga misalai da su kaɗan kuma Allah sa duk waɗanda abin ya faru gaban su muna tare da su na farko zan buga abubuwa misalan suna da yawa amma zan ɗauki uku in buga misalai da su akwai alhaji sani kanin alhaji usman bakiyawa muna tare da shi kawai sai muka ga an taru ana kallon wata wannan ba wannan ba bane kenan jama'a sun taru ana ta nuna wata haka muka je wurin na duba na sa aka duba sai na kira waɗanda ke nuna wai na ce tsakaninku da wanda ya halice kun ga watan nan <laughs> suka ce ya mala <laughs> na ce fi sabila suka ce gaskiya bugan shi ɗaya kenan sai wannan kuma bana banan nan abubuwa guda biyu suka faru guda muna tare da malam murtala sudani dogon mijin maryama mai son zama da kai ya allah gashi muna tare da shi shi ma muka ga an taru ana duba wata muka je ni da malam murtala na tsare mutanen na dangana su ga Allah suka ce tsakanin su da Allah ba su shi. ba malam murtala muna tare da shi na biyu kenan sai na nawa na uku kuma ga shamsu ciya min wannan namu shi kuma ya ɗauki wannan azumin na ƙarshe shine wanda aka ɗauka wace rana wanda daga shi ba kara azumi ba ranar juma'a ya ɗau azumi misalin karfe sha biyu na rana sai wani ya kira shi yake ce mashi duk jama'a ko ina an ga wata a bakiyawa saboda haka ka sha ruwa shi kuma ya yi imani da wannan mutumin sai ya ce amma gaskiyar magana ba zai sha ba sai ya yi bincike to akwai malam masa'udu mai goro surukinmu ne shi ke auren ɗaya alaran ma mai jamin baki eh sai yace ce to ai mutumin bakiyawa ne asalin shi bari in kira shi gare su ne ya buga ya ce sai ya kira shi ya kikkira dukkan mutane har wurare uku cikin garin nasu aka ce duk bakiyawa ba wani mutum wanda ya ga wata magana banza ce to tun da wannan abun bata gari suka shigo to dole mu tsaya mu yi magana a kan shi domin mu a tahiyar ƙur'ani muna yin azumi ne da ganin wata wannan kiri-kiri ka daga ido wata ya kyallo ka je ka yi azumi idan kuma ka ce wannan abin ya zama kawayen cikila bai cikin wayewa to wannan abun da aka shaidi masu imani kenan an zarge su da rashin wayewa tun zamanin nuhu aka ce wa manara kattaba aka wa manara kattaba aka illa na allazina hum aradiluna badiyar ra'ayi wa manara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kazibin ji tun zamanin annabi nuhu ka san ko duk annabawan da aka faɗi sai ka ji an ce wa ƙauma nuhin min ƙabdu mutanen nuhu an yi su tun kafin kafin nan kuma aka ce wa'azin cikinsu ma iya wa'azin shekara 950 yana yi to shine sai waɗanda suka ƙi magana suka ce wa manara katta ba aka waɗanda muke ganin ka suna tare da kai ba mu kallon mabiyan nan naka illal lazina hum araduna badiyar ra'ayi sai ƙauyawa masu ba ƙauyar ra'ayi su muke gani tare da kai saboda haka ba zai taɓa yiwuwa muna yin gini wasu su biyo baya suna rusawa kuma mu sa masu ido ba don in ginin gidanka ne wannan na zahiri a ɗora bulo da safe da yamma wasu su zo su rusa bai yiwa ka sa ido to shi kuma wannan wa'azi da muke yayi ƙarhin gini na duniya don haka bai wa wasu su riƙa rusawa kuma mu sa masu ido a ƙa'ida ta ganin wata ko mu'amala ta mumine akwai yarjejeniya cewa ka yadda da mai imani ya gaya maka magana ka yadda wannan Allah ya gaya mana wa minhum allazina yuzuna nabi wa minhum allazina yuzuna nabi wa yaquluna huwa uzun uluzun karin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum kaji da aka ce wa minhum allazina yuzuna nabi wa yaquluna huwa uzun qul uzun khairil lakum daya yu'minu billahi sai aka ce shi annabi yana yadda yarda da Allah kuma wa yu'minu lil mu'minina yana yarda da mu'minai na kwarai in suka gaya mashi magana don haka ashe tunda annabi na yarda da mu'minai kai ma dan uwanka mu'mini zai iya ganin wata ya gaya maka kuma ka yarda amma za mu je kan wani irin mutum ne zai gaya maka ga wata ka yarda wane ne zai gaya maka ka ki yarda domin babban matsala guda ɗaya abin da ya ja bautar shi ne ka ɗauka cewa duk wanda ka yarda da shi to ba zai kuskure ba wannan shi ne lalacewa ta farko da aka ce wa yu'minu lil na ana yarda da mu'mine to kuma in ka ɗauka mu'minin baya kuskure ma'asumi ne to ka koma bautar shehu komin imanin mutum ka yarda zai iya yin daidai zai iya yin kuskure tunda Allah ya gaya wa annabi afallahu anka amma lima azinta lahum kuma aka gaya wa annabi wastaghfir li zambika to sannan kuma akwai abin da ake ɗauka hankalin ne da shi ya kamata mu kawo magana shi shine shamsiya da kamariya sai a ce to ai akwai lissafin shamsiya daban akwai lissafi na kamariya daban wai lissafi na shamsiya da na kamariya wai shine idan ka ga wata yanzu to za ka iya kallon shi ka ce to shikenan yau ɗaya kenan eh daga lokacin da ka gan shi sai ka ce mi sai ka ce ɗaya kuma wannan nau'i ne na ha'inci da neman a raba mutane da imaninsu yanzu misali idan ka kawo man ziyara da azahar sai da la'asar wani ya tambaya ya ce yaushe wane ya zo ce man jiya ne to me dalilin kuma ka wata ka ce to ɗaya ne, in mata ka ta haihu yanzu ba ka ce min jiya ta haihu yanzu nan ran laraba ka ciwo kasuwar dutsen ma ka zo dawowa na ce yaushe kasuwar ta ci ce man yau kwana ɗaya da cinta ashe kai azzalumi ne ban sani ba wai in ka ga wata ka kalle shi sai ka ce to shi kenan yawa ɗaya kenan to ya isa wa shi ne za a ɗaukar mahankali a ce to ai lissahi daban-daban ne a koshin siya zo ka gaya mana wannan yau to na harko ko kuma a ce a'a fahimta ce kowa ya abin da ya fahimta kai saurara da Allah shi wa azumi wannan ko jahili gani ne ake hota ba wani abu ne na zurfin ilimi can ciki wanda za a ce ilimin bai kai ba shi wa ko jahilin da bai taba zuwa makaranta ba imanuwal ma in aka gwada mai wata yana iya ganin shi saboda haka labarin ka ce wata fahimta ce bata taso ba kuma duk duniya ba inda ake da bambancin awa 24 balle a ce ai gari kaza za su yi sallah wata ƙasa kuma su yi sallah daban duk duniya babu inda ake da bambancin awa 24 bambancin awa 24 shi ne sa ƙasa kaza ta sallah daban ƙasa kaza ta sallah daban amma a duniya akwai wata ƙasa Okutiyadris da kuma wata ƙasa da ake kira Switzerland su ne babu mai nisan su a duniya awa goma sha biyu ne tsakanin su akwai kuma USA Alaska da kuma Russia su kuma tsakanin su awa goma sha ɗaya ne nan ne yafi ko ina nisa a duniya daga ba nan ba ba wani wuri da ake da bambancin da ya kai awa 24 saboda haka wannan matsalai yau sai mun kai ta har ƙarshen ta izinin lahi ta'ala wata a share guda goma sha ɗaya ba mu gardama ba mu musu sai an zo wata ɗaya na ibada Allah guda ɗaya a kan shi za mu gardama kuma wani ya leka wata kuma baka taba ganin mai tada zaune tsaye ba irin wanda zai zo wayar 28 ya ce ma ya ga wata tashin harko wa ya sa shi diba shirin nan ma diba wai kanta ai laifi ne tada zaune tsaye ne tashin harko da ma har ya baka labari ka yadda shi din wa ya sa shi diba shirin nan to abunda ba ta gari ke so su shigo da shi ya fi na 'yan ƙungiya haɗari saboda 'yan ƙungiya da suke labarin wata kaza ba a ware wani mutum a ce wani ne ya ganshi kawai bugun iska ake sai a ce an ganshi kaza an ganshi kaza kuma akwai lokacin da aka yi irin wannan sanarwar ina kano zaune a tudun murtala mutanen unguwa aka faɗa a rediyo aka ce an ga wata tudun murtala muna zanne da mutanen unguwa a nan nike lokacin suka yi ta cewa allah ya isa suka ce nuna gaba ba wanda ya ganshi to su kuma abin da aka shigo da shi mutum zai miƙe ƙirƙiri ya ce ni ne wane ni na gan shi ba ka taɓa ganin rishin tsoron Allah irin wannan ba ibada irin ta azumi muminai su ɗauki shirwa shi azumi yana daga cikin duk wanda zai iya ɗauka azumi ya aje shi ko ƙwara ɗaya akwai nau'i na imani cikin zuciyar shi domin in ba nau'in imani ba ba abin da zai sa ka ƙici ka sha kuma ka zauna a wannan matsayin tsawon lokaci kuma ka haƙura kuma kana kaɗaita wannan tsoron Allah ne kawai to taron masu tsoron Allah haka kawai ka sa su su karya azumin su wannan ba karamin bala'i kake zungurowa kuma ni ban ga dalilin gaugawa da azumi gaugawa ɗauka ko gaugawa cikewa abu ne dole sai ka yi shi talatin ko talatin ba ɗaya me na saurin hmm? ka yi haƙuri har wata goma sha ɗaya azumin nan bai iso ba sai Allah ya kawo shi yanzu ka yi haƙuri lokacin ya yi ka ɗauka tunda dole ne sai ka yi talatin ko talatin ba ɗaya to wai me yana sauri in ba sharrin shaɗan ba ni ban ga abu matsala a ciki ba saboda haka wannan wa'azin zan yi shi daga farko har ƙarshe kuma daga wannan in na yi ka ga dama goge lamba ta in aka faɗi sunana na ka ce baka sani ba. kuma azumi fa saurara ka ci shi wa azumi horo ne Allah ke yi da shi a wannan abu mai wahala abu ne ho mai wahala wanda sai wanda lai ya yi laifi ake cewa yi azumi kaza kisan kai ma ba ka fara azumi aka ce ayi ba in kai kisan kai kan kuskure sai aka ce yi azumi in kai zahari da mataka aka ce yi azumi in kai rantsuwa wajen warwarewa aka ce yi guda uku duk ba horo ba ne duk wanda ka je na cakowai ai larabawa kuka suke in watan azumi zai wuce ko kuma karya ne duk wanda ka gani a hana shi a hana shi shaka ce daɗi yake ji abu ɗaya yake da daɗi lokacin azumi daidai sanda kake buɗe baki duk wani lokaci da ka faɗi wallahi dai kai kawaici ko kai mai ibada Allah kara ƙarya kake kace kana jin daɗin shi to yau za mu biyo shi tun daga harko tun daga kan azumin na rediyo zuwa na surutan zuwa azumin hanset zuwa ko na kalanda kowanne za mu bi shi ɗaya bayan ɗaya haka ne ko ba ba da farko eh da na handset kana ji ko <laughs> da na handset da na whatsapp da na rediyo da na surutai duk yau gaba ɗaya su suka ta su ta biya yau kuma ba man cewa ne da faman shahidan ba na ce ma a shaharar da ake magana ba ma wannan watan bane da ake nuna kuma faman shahidan muka ce ba mai gaskiya da wanda ya ce gani ne da wanda ya ce halarta ce ta wannan watan ina so kan wanda ya mance magana eh dukka. eh dan da da harko gaskiya wannan matsalai ban damu da ita ba ban taba tsaya na wa'azi akan ta ba dalili ba ta shigo cikin masu imani ba mun dauka kawai duk wanda zaka ji yayi azumi bai gauta ba wannan ba mu taba dauka ma cikin da'awar qur'ani yake ba dan abin da yasa muka kiddun littafin duniya a rubuta abu a faɗi sunan manzon Allah a yi mai wasabi mu ce gaskiya ƙarya ne wannan ba annabi ya faɗe shi ba to dalilin mu barranta da duk wata ƙarya dalilin haka muka ki wannan hadisi na za a ce wani ya rawaito wani ya rawaito ai mai wasali aka wadi sunan manzo Allah muka yi bincike muka gano ƙarya suke manzo Allah Qur'ani kawai ya rike to kuma sai a samu wani abu ya mana shiga hanci da kudundune kai wargi wuri gare saboda haka za mu shiga gadan gadan cikin wannan subject Allah mai girma da kuka ce ya ayi hallazin amanu kutiba alaikum siya. ya ayi hallazin amanu kutiba siya mu. kama kutiba ala na min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce ya ayi na amanu ya ku bayi waɗanda suka imani kutiba alaikum mu. saboda haka wannan aiki Allah ya keɓance shi masu imani kawai aka kira in baka da imani koma gehe daya ba a ce ya ayyuhan nasu ba ba a ce ya ku mutane ba amanu zalla su za su yi wannan tsarin azumin in baka cikin amanu koma gehe duk wanda ya yi ma ka je ka yi shi Allah ce ya ayyuhal zina amanu ya ku bayi waɗanda suka imani kutiba alaikumus siyamu an wajabta maku azumi sai aka ce kama kutiba alal lazina min qablikum kamar yadda aka wajabtawa na gabaninku da haka ko da babu wannan kafin din mai kafin tashbihi ko ma kutiba aka ce to ya nuna azumin da annabawan farko suka yi irin shi ne ake yi yanzu bai da bambanci da wanda zaka ji suna cewa ai da can sai annabi da azumin kwana uku suke yi a jere ƙarya ne kama aka ce kama kutiba alal lazina min qablikum bahaushe ma kaucewa yake kama <laughs> ko ba haka bane to kama wannan kafin na ne kamar yadda aka wajabta na gabanin ku saboda haka azumin iri ɗaya ne tun daga annabi adamu har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce to dan me la'allakum tattaquna dan ku ji tsoron Allah kenan an sa azumi ne dan a gane mai tsoron Allah saboda ana keɓancewa ga abinci ga ka amma tsoron Allah ya hana ka ci shine ma'anar la'allakum tattaquna to yaushe ake azumi ne ayyaman ma'adudat ayyaman kwanaki ne ma'adudaci ne waɗanda ake ƙilga su za a fara daga ɗaya za mu je ayi za ta yi mana bayani dalla-dalla ci gaba ya ce mana faman kana min kumari da na ala safarin fa'id da dun min minu kara. Allah ce faman kana min kumari wanda ya kasance mara lafiya ne a cikinku ku ala safarin ko yana kan tafiya ya sha azumi to fa iddatun min ayyamin ukhar sai ya kirga wasu kwanaki wanda ba na azumin ba sai ya biya bashin da aka biya shi da aka bi shi kenan wannan da ake magana marar lafiya ko mai tafiya an nuna zai iya azumin ko ba zai iya ba Allah ya nuna cewa in ya aje bai yi laifi ba to akwai wani wanda ba zai iya ba kwata-kwata shi wancan zai iya yi amma an ba shi dama yana iya ajewa in ko ya aje to ya biya bayan wannan abin ya wuce rishin lafiya ko tafiya to ga wanda bai iyawa kwata-kwata wa ala na yudiqunahu fidyatu ta'ami masakin da Allah ce wa ala yana kan waɗanda na hu suke yin sha'awa halce akwai la a ciki da muka ce wanda ke kunshi wa ala na asalin abu la na hu ita ce lafzan la khattan tana a cikin baki ba tare da rubuce ba kamar yadda muka ce wallazi na kafaru lahum naru jahannama la yuquba alaihim fayamutu asalin shi fala ya mutu shine la yuquba alaihim ba za a hukunta musu mutuwan ba fala ya mutu don haka ba za su mutu ba bai yiwa ka ce fa mutu sai yan wuta su mutu don an ce la ya mutu fiha wa la ya haya haka ne ko ba haka ba don haka waɗanda ba su iya yin azumin sai aka ce fi da tuɗa mai masakin sai su ciyar da abincin miskini kenan miskin azumi ɗaya miskini ɗaya an gane azumi ɗaya miskini ɗaya azumi talatin fa miskini talatin to ba mamaki kai kana da wadata za ka iya ciyar da fiye da miskini ɗaya da kowane azumi sai allah ya ce yaya faman tadawwa khairan ba huwa khairullah allah ya ce faman tadawwa khairan wanda ya ƙara wani alkhairi Shi ne bayan ciyarwar da kowane azumi ɗaya ciyarwa ɗaya sai ya ƙara wata ciyarwai to fa huwa khairun lahu alkhairin nashi ne ba azumin ta dawa'i ne ba fa man ta a khairan don a wajen aikin hajji ma aka ce inna safa wal marwa min sha'airillah man hajjar baita aw itamara la junaha alai ay fa bihima sai aka ce wa man ta a khairan a wajen kewayawai wanda ya ƙara fiye da tafarilla Allah ya ce fa inna la shakirun alim wannan wanda bai iya azumi ne ma face ce akai wa alal ladina yudiqunahu ba su iya yin nafarin ba wa alal ladina yudiqunahu suna iya ko ba su yawa sai aka ce fidiyatu da an masakin sai aka ce faman a khairan in suka ƙara wani alkhairi bayan ciyarwai ya zamto azumi 30 miskini 30 to in suka ƙara wani abu akai suka ciyar da ɗari kenan ko sama da haka nan aka ce suna da alkhairi don haka ba labarin ma azumi bane a wurin don wanda ake magana da su ba su iya ko nafarin ne ina fata an gane domin azumi guda takwas ne cikin ƙur'ani daga azumin ramadana sai azumin wanda ya sha zai yi ramako daga nan sai kuma azumin wanda ya rantsuwa aka ce azumi guda nawa ya yi guda uku ko ba aka bane sai kuma wanda ya kisan kai da kuskure aka sa shi azumin wata biyu sai kuma wanda ya zihari da shi aka ce azumin wata biyu sai wanda ya je aikin hajji bai da hadaya aka ce azumi guda uku in ya dawo ya goma tilka asharatun kamila sai wanda ya tafi aikin hajji bisa hanya ya kashe abin farauta aka ce au adul zalika siyaman li a wani amrihi sai wanda ya je yana da kuraje akan shi au bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin shine maimakon wannan askin da zai sai ya azumi shikenan sun kare babu sauran azumi na'am eh sune kwara takwas kawai iya azumi ya kare amma ga tsohuwar zanne ba hada wa azumin tsahi don ɗauka alhaki mi zai hana aina samari ma hmm? to shiga azumin kai tsaye shahar ramadan allazi ke shahar ramadan allazi unzila bihi alqur'anu hudan linasi wa bayyanatin min alhuda wal furqan Allah ya ce shahar ramadan allazi unzila fihi alqur'an ya ce shaharu nufassiru hadhihi kalima bil qamar lakin bil haqiqa mukan fassara wannan a ce shahar ramadana watan ramadana wannan wanda ake kallo haka muke fassara amma bil haqiqa ba haka bane amma mu shiga mu ci sai Allah ce allazi unzila fihi alquran wanda Allah ya sabkar da alqurani a cikin shi sai aka ce hudan linnasi wannan kalmar shaharu ta zo so 21 cikin qur'ani wadda ta ce shaharu ta zo so 14 wadda ta ce ashuhur da ma'anar jam'i ta zo so shida ishirin kenan sai ashuhuru shi ma wani siga ne na jam'i ita kuma ta zo so ɗaya saboda haka akwai ta ta zo so ishirin da ɗaya to duk da Allah ya ce ina iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi da haka ne yau ma khalaqa an ce watanni guda goma sha biyu ne to Allah tun da ya duniya wata kwara ɗaya ne talin tal alkamar yadda rana take ɗaya haka wata yake ɗaya amma biyo mu a hankali ba a taɓa yin wata biyu ba tun da aka yi duniya wannan zancen da aka ce watanni goma sha biyu magana daban take za mu tare da kai kuma sai ka gane ba a taɓa yin wata a cewa wata ƙwara biyu ba ne wata ɗaya ne ita ma rana guda ɗaya ce tashin farko na farko akwai alkamaru Shi ne wannan wata da za ka daga ido ka kalle shi to alkamaru daban a shaharu daban alkamaru ne wannan watan da za ka daga ido ka kalle shi su kuma adadin wannan kwanakin da aka lissafa na masafkan wata da aka ce wal kamar nahu manazila zangon da yake ya hita daga wannan zango ya koma wannan to wannan adadin kwanakin su ne talatin ko talatin ba ɗaya su ne adadin ƙididdiga kwanakin so goma sha biyu ake yin su saboda haka alkamaru shine ƙwaron wata da kake kallo a shahari kuma su ne adadin wannan kwanakin da yake yi a cikin zango ɗaya kenan sannan kamar yadda ka san bayan alkamaru akwai abin da ake kira li akwai abin da ake kira al'uzunu ka san al'uzunu daban shine asalin fata kunne a sam'u kuma daban shine ji kamar yadda ashamsu rana daban annaharu shi kuma wunin da ke cikin ranar shi ma daban yake kamar yadda al'ainu daban shine ido albasar kuma ganin daban don ana iya samun mutum ga ido amma bai gani ana iya samun kurma ga kunne amma bai ji saboda haka alkalbu daban ita ce zuciya al'af'idatu daban ita ce tunani ana iya cewa wani bai da tunani amma bai hana yana da zuciya ba kamar yadda ka san shago daban kayan shago daban buta daban ruwan cikin buta daban amma abi a hankali za mu bi ɗaya bayan ɗaya ai shamsu a ƙur'ani rana ta zo so talatin da mi talatin da uku cikin ƙur'ani ta fara daga fa'in lallaha ya tibi shamsi قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر كاجي yace fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriqi da haka fa'ati biha min al maghribi wannan shine na daya a cikin lissafin da Allah ya faɗi rana so 33 na ƙarshe kuma yace wa shamsi wa duha wa shamsi wa duha haka shi ma kamar an faɗe shi so 23 wanda ya ce alƙamaru da so 27 wanda ya ce alƙamaru daidai da alif da lam an yi shi so 25 akwai lilikamari la ta sujudu da shamsu wala lilikamari guda daya akwai kamaran munira shine wa kamaran munira wanda bai da ma'arifa shi kuma kwara daya in ka haɗe min alƙamaru a ƙur'ani an faɗe su so 27 to tun da an faɗe su so 27 ha aka yi aka ƙare ƙur'ani ba inda aka faɗi jam'in rana a ce raneku a shamsu rana ɗaya kenan ko to ba ta da jam'i haka alkamaru shi ma an faɗe shi wata to har a ƙare shi watan baya da jam'i to amma shi a shahar wannan ƙididdiga kwanakin shi kuma an yi jam'in shi jam'i jam'i sai da aka kashi bakwai na farko jam'in shaharu wanda ya zo tare da ashhurun an gane ashhurun wanda ya ce ashhurun aka yi jam'i da haka nan lillazina yuluna min ya ce lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur kaji arba'ati ashhur watanni amma ba wanda kake kallo ba wannan kididdiga kwanakin da ake magana kansu ƙara wata wannan zina yi tawafona minkum ya zaruna wallazi na yi tawafona minkum wa ya zaruna abuwajen abuwa jihin mata ni lalhaul ya gara ikhraj وإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف من معروف في أنفسهن من معروف ita ma wannan ban ita ba ina kan wallazi ne tawaffona minkum yazruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asharan sai fasihu fil ardi arba'ata sai fa idan salaka la shuhurul hurum sai kaje wallahi isna min al mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhurin sune an yi jam'in ashhur kuma an yi shi da inna iddatash shuhur kenan irin wannan ya zo da jam'i so guda bakwai to tambayar farko tukunna shi ranan nan da wata da aka yi su don me yasa ma Allah ya halicce su kwata-kwata da ranai da watan nine ne dalilin halitta su Allah ya gaya mana ya ce ashamsu wal kamaru bi ashamsu wal kamaru bi husban aka ce ashamsu rana wannan da kuke daga ido ku kalle ta wal kamaru kun san ba ce annaharu ba ashamsu da ne wal kamaru sai shi watan da ake daga ido a kalla sai Allah ce an yi su ne kawai bi husbanin dan lissafi da su ake gane lissafi to shin ana ganin su ko ko ba ganin su ake yi ba kamar yadda za a ce ai azumi ba lalle sai an ce an ga wata ba to da Allah ce an yi su da lissahi shin haka kawai da ka ake lissahi ko ko ganin su ake sai Allah ya gaya mana ganin su ake da ido don an ce ma Ibrahima falamma ra alqamara bazigan falamma ra alqamara bazigan qala hadha rabbi ashe ana ganin watan shi yasa aka ce falamma ra alkamara ashe ganin shi ake ba kawai surutu za a yi na baki ba to ita ma rana ganinta ake yi ganinta ake shi ma an ce mai falon mara a shamsa ba ziga falon mara a shamsa ba ziga don za a bi haza akbar kaji ashe daga ido ake a kalle su rana ganinta ake wata ma ganin shi ake ido da ido to sai Allah mai girma daukaka ya ce mana to ya ake tsarin lissafin har a gane shekara da rana kawai ake yi koko da wata ake koko sai an hada su huwal allazi ja'ala shamsa diya huwal ja'ala shamsa diya wal qamara nuran wa qaddarahu manazila litalamu adada sinina wal hisab to ga karatun mu ya fara ya fara tahowa ina son mu natsu kowa ya maido hankalin shi kowa ya maido hankalin shi mu samu natsuwa mai surutu ya bari ka yi abin da ya kawo ka sai Allah ce da zija ja'ala shamsa diya'an addiya yana da bambanci da annur ina fata an gane diya'an ne haske na kai tsaye annur kuma shine abin da ake kyallo shi a hasko shi cikin duhu sai Allah ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an Allah shi ya sanya rana diya'an a matsayin haske wal qamara shi kuma wata nuran haske ne to shi watan wa qaddarahu shi kadai ba a haɗu da ne a wurin ba wa qaddarahu sai Allah ya yanka mashi ya kaddara mashi manazila masafkai daban-daban shi yasa zai sauka daga wannan zango ya koma wancan zango shine wannan tahiyar da yake ta adadin kwana talatin idan ya tashi hita daga wannan zangon to zai ci gaba da ragewa har zuwa lokacin da zai rage aya za ta gaya mana nan gaba wannan masafkan nashi shine canji daga wannan sheka zuwa wannan sheka domin masafkan guda goma sha biyu ne wa hu shi kadai aka yi masaukan amma ita rana dama an haske ne kai tsaye ba ta da bukata a ce wani an ganta ko ba ganta ba Biya an na shi amma shi kadai ne wa hu manazila shi aka yi jam'i ne na manzil manzil masauki daya manazila kuma masaukai da yawa to wai dan ne aka yi mai masaukai da yawa aka ce ga dalili li ta'lamu adada sinina wal hisaba don kusan ƙididdiga ta shekaru da lissahi watan shi ne idan yana ƙaramin nan ya gama wannan zango sai ka ce man wata ɗaya dama an ce ma ai isna ashara shaharan ko to idan ya gama wannan masafkin ya koma wani sai ka ce biyu in ya gama wannan masafkin ya koma wannan sai ka ce uku to in ka kai sha biyu sai ka ce an shekara dama li ta'alamu adada sinina wal hisaba kuma wani hisaba shine lissahi an sa ma aure an ce wata hudu da kwana goma an za maka kwanan aure saboda haka duk mai neman lissahi wata ya tambayo ka kana nan kana lissahi duk wanda aka sama aure bai mun cewa li ta'alamu adada sinina wani sabato da watan ake gane shekara idan da ana ta hito ta faɗi ne ba a gane shekara ina fata an gane to muna tafi dai da ku sai aka ce to ita ramai yaya take yi wajen hito ta fattaba sababan حتى إذا بلغ madli fattaba sababan حتى إذا بلغ madli الشمس shamsu يبين دبا yadda سببا حتى إذا بلغ idza الشمس madli ash-shamsi mudafun wa mudafun wajada tadlu aka ce zalkar ne kun san tarihin fa'atu ba wata kira a sai bi sababan hanyar da ke kai shi wurin tahiyar shi hatta iza balaga sai da ya je maqli a shamsi inda rana ke hudowa waje da hasa ya same ta tadlu'u eh filin mudari'un marfu'un bi dhammati zahiratan al-akhir shine tadlu'u tana hitowa ashe ita tadlu'u leƙowa ne take yi kai tsaye eh daga qala'a ya zulu kenan leƙowa take kai tsaye to da aka ce ita leƙowa take to sai mu ji shi kuma wata fa yaya harka shi take tabaraka lazi ja'ala fi sama'i burujan tabaraka lazi ja'ala fi sama'i burujan wa ja'ala fi wa qamaran munira aka ce tabaraka to kasiru kairahu alkhairun Allah sun yawaita allazi ja'ala fi sama'i wanda ya sanya wa sama burujan taurarin shekara su an yi su ne don lissafin shekara ga duk wanda ke da ilimin shekara zai gane wannan tauraruwai ba yanzu take hitowa ba sai da rani wannan kuma lokaci ta kaza take hitowa shine wa alamatin wa bin najmi hum dole da su ake yin lissafi to sai aka ce wada ala fiha sai Allah ya sanya a cikin saman nan sirajan fitila ita fitila ce kai tsaye wa kamaran da wata shi kuma ya yake muniran ba nuran ba anan muniran mai haskowa shi kaɗan kaɗan yake haskowa tun yana ɗaya biyu uku shine muniran ɗin lamba lamba ya kwana nan ya ƙara nan ya ƙara nan to wai watan nan guda ɗaya ne ko biyu ne sai Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana alamta rau kaifa khalaqa Allahu فخلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا yace shin alam tarau ku ba ku gani ba haifa kalaka Allahu sab'a samawatin dibaqan ba Baku ga yadda Allah ya sanya sammai guda bakwai wata kan wata ba sai Allah ce waje sai ya sanya wata guda ɗaya fihin na cikin su su dukan nuran haske ne ashe watan ɗaya ne ba wai nan sama ta ɗaya ba a sama ta biyu da ta uku har saman bakwai wata ɗaya ne ba biyu ba ne shi ne waje alal kamara fi hinna nuran ƙwararkan sai aka ce waje alal shamsa sirajan sai aka sanya ita ba nuran bace. sirajan fitila ce kai tsaye ita ce har zuwa saman bakwai ɗin to ƙaramin sani to da haka yau muna neman wanda zai ce mana ba gani ba ne to yi gaba mu ji shin ita rana tana da masaukai, wata yana da masauki, ko ko guda ɗaya ke da masauki, sai Allah ce wa shamsu tajri li mustaƙarri wa shamsu tajri li mustaƙarri laha zalika zalika taqdirul azizil alim saboda haka wa shamsu ita rana ta jiri tana tafiya ne li mustaqarrin laha ga wata matabbatar ta guda ita ba ba ne. mustaqarrin ka san mustaqarrin aiko matabbaci ne mustaqarrin laha wannan wurin nan take zuwa tana dawowa ita ba masaukai gare ta daban-daban ba sai Allah ce zalika taqdirul aziz alim wannan gargajewa ce ta mabuwayi to shi wa wata wal qamaru qaddarnahu manazila hatta qadim sai aka ce to wal qamaru shi wa wata wuri da yake sai Allah ce a qaddarnahu manazila shi masabkai muka yi mashi kuma in yana tafiya cikin masabkin ragewa yake yi yana ta zama siriri hatta ada har ya koma kal urjunil kamar ɗan tsumin giyar da biyu ne ƙarama haka yake ta ragewa ba irin rana ba ne. da haka na nahu ba hobi ne, ɗaya ne ku ne qaddarnahu manazila hatta ada haya koma kal urjunil ne yana ta ragewa to ba ranar da zai zama ka koma wani lissafi sai ranar da wani ya sake hitowa wannan din in ya ci gaba da tafiya zai koma ranar da ba za ka gan shi ba ma kuma yana cikin lissafin wannan watan domin sabo bai kama ba sai ranar da ya gama masabki a wannan wurin ranar da zai kyallo ta ɗaya to ran nan ne sabon wata ya hito washe gari ɗaya kenan amma mu ci gaba da karatu zai gaya mana sai Allah ce to da an bai masabkai to adadin waɗannan kwanakin ya nan ya tashi nan ya nan ya tashi nan adadi na nawa ne ake sai ka ja mana ayat da idda ta shuhuri idda iddata shuhuri inda lahi sana ashara ta bi lahi. ya kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum to ga karatun wurin iddata mutane na wuce shi yi ina idda ta shuhuri ƙiligar kwanakin nan na ranakun da wata ke gama wannan zango ya koma wani isina ashara shaharan su adadin kwanakin kashi goma sha biyu ne fi kitabin lahi bayan a ƙura'ani kuma yaushe aka yi wannan tsarin yau maka na ƙasa ta wani arda to yadda aka halicci sammai da ƙasaran nan aka yi wannan aikin rad ana halitta su ran nan ne Allah ce ko kwana ɗaya ba sa tsakani ba rad da aka halitta sama da ƙasa to ran nan Allah ya tsara ya ce iddata kilgace kilgan wannan kwanakin da ake yi na zangon wata kafin ya canza wuri sai Allah ce iddata shuhuri inda lahi isna ashar shaharan fi kitabillahi saboda haka to wannan canzawar da ya wani sabo ya gama wannan zai koma wani sabon masabki ya sunan abu yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil ahilla kaji suke da jam'i al ahilla jami na hilal hilal shine jinjirin wata lokacin da ya bar wannan masafki zai fito wani wuri sai aka ce yas'alunaka sana tambaye ka anil ahilla wai yaya rana tana tsayar da take amma kuma wata wata rana ya koma karami wata rana kuma ya canza sai Allah ce qul hiya mawaqitu lin-nas wal sai Allah ce lokuta ne aka tsara da haka ma har ake gane lokacin aikin hajji shi yasa aka ce waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadalan min rabbikum walita'lamu adada sinina wal hisab shay'in wa kullu shay'in fassalnahu tafsila sai Allah ce an sanya rana ita zahiri ce don ku je ku nemo taro da kobo sai Allah ce don ku san lissafin rana da wata har ku san adadin shekaru da lissafi sai Allah ce kai wa kullu shay'in komai fa da ka sani a Qur'ani fassalnahu mun rarrabe shi tafsilan daki daki shi yasa wani watan ya talatin wani ya talatin ba daya da wannan ne ke sa kaga ita shekara ta musulunci take canzawa duk bayan shekara talatin sai an yada shekara ɗaya shine dalilin da yasa za ka ga wata rana azumi an yi shi cikin rani wata rana a yi shi cikin damana wata rana a yi shi cikin sanyi to da haka ne ake yin wato duk shekara talatin akwai shekara guda da ake yadawa shine juyin da ake eh, amma a ka'idar ta bature ita kuma ta bature ba ta canzawa ka taba gani an yi august da rani watan august duk sadda ka san ana yin shi tsakiyar damana ce to dalilin wannan tsarin ne cewa wani watan ya kwana ɗaya a ɓoye wani biyu ina fata ana ganewa to sai mu je yaya zancen shi kuma ganin watan ayya harkar take faman shahidan da ake magana faman shahidan min kuma shahara faman shahidan min kuma shahara sun hu faman shahida minkum shahara falyasumhu qabla kulli shay'in alaina an na'rifa at kafin mu ce komi muna so a san takadiri tukuna kafin mu fassara faman shahida a cikin ilimin muka kashi goma ko sama da haka ya kamata a ɗauko takadiri a yi misalin shi anan kuma kowa ya gane akwai abin da ake kira takadiri a ilimin larabci abu Ba ka gan shi kai tsaye rubuce ba amma kuma a ƙa'idar yare akwai abu bari mai ma hausa ka wadda ka sani idan ba haushe ya ce ma ai sadda ka kira ni ɗazu tuwo nike ce yanzu ka gama cin tuwo eh na gama cin tuwo na taho to bai da bukatar ya ce ma ya ci miya kuma da ya ci tuwon akwai miya yanzu sadda ya ce ma ya ci tuwo sai ya gama ya ci miya amma sai aka samu mutum ya zo ya gaya maka ɗazu na ci tuwo na cimiya don Allah ba haushe ne lahiyayye da ji koyo yake bai ida kwarewa ba amma in ya kware kawai ce ma zai na ci tuwo to yaya ake ta gano ya cimiya kadiri ne ƙaddarowa za ka dole da miya amma in yana bukatar ya ware ma ban da miya shi zai ce ma gayan tuwo na ci kuma ya ce gaya to nan kuma bai da bukatar ya ce ma to na ban banda miya tun da ya ce gaya inda kai bahaushe ne za ka kaddara banda miya yi mu shiga to mu shiga kai tsaye a kan takadiri din kafin mu fassara faman shaidar mai kuma sharafa ne sun akwai abin da babu shi a idonka amma a ka'idar yare tun da ƙur'anin nan an ce da larabci ne kuma larabcin yare ne to akwai abin ja mana ayoyi mu yi misali ko da guda uku ne ko hudu ya ce wa ƙalar lazina ja min huma wadda ka wa ƙalar lazina ja min huma wadda ka raba da ummatina na auna biyu kun bi tawili ya ce farisilu gaban farisilu ne yusuf ayyuha siddiqu abtina fi saba'i bakaratin simani ya isa a cikin tarihin annabi yusufa idan ba kumance ba na san dunnan ɗaliban ilimi ne sun san tarihin yusufa lokacin da annabi yusufa ya zanna kurkuku tare da wasu mutane guda biyu ya yi masu fassarar mafarki da ya masu fassarar mafarki guda aka ce za a tsire shi guda kuma aka ce zai koma ya ci gaba da shayar da sarki giya to da ya koma sai sarki ya wani irin mafarki wannan mafarki ya da hankali aka taro malamai suka gaza fassarawa da suka gaza fassarawa wa qala allazina ma wannan mutumin wanda ya tsira daga cikin waɗanda annabi Yusufa ya yi mafassarar mafarki hmm. Hmm. wadda kar sai ya tunani ba da ummatin bayan tsawon lokaci sai ya gaya ma sarki da jama'asa ya ce ana unabbi ukun bi tawilihi ni zan ba ku labari dangane da fassarar wannan mafarkin amma ilimin ba wuri na yake ba fa ni ku aike ni to tun da ya ce ku aike ni ayar gaban fa ne sai ta ce ni sai ya ce yusufu ayyuhas siddiqu to ina magana sun yadda ina magana cewa an aika shi ina magana ya tafi abinda zaka kaddara fa arsaluhu fa zahaba ilaihi wa qala lahu fa arsaluhu sai suka aika shi fa zahaba ilaihi sai ya tafi wurin yusufa wa qala lahu sai ya ce mashi yusuf ayyuha siddiqu wallahi akwai wannan magana ciki takadiri ne kaddara ta zaka dolenka da ka ya je dole ai ce sun yadda matukun ai dole akwai maganar yadda suka yadda cewa za su aike shi sannan kuma sai suka aika shi sannan sai ya tahi sai ya je wurin sannan sai ya ce mashi yusufu a yi siddiqu eh, eh. to wannan abun duk kaddaro shi zaka shi ake kira ƙadiri a ilimi ina fata an gane wannan nasa an gane shi ta ƙara mana ɗaya wa izin tasqa musa liqawmi wa idh musa فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا الله ya ce wa izistasqa Musa li qaumihi tuna lokacin da Musa ya nemi shayar da mutanensa fa qulna sai muka ce mashi idrib bi asakal hajara ka bugi dutsen nan da sandakka shine fa qulna sai muka ce idrib bi asakal hajara ma'ana idrib hajara bi asaka bugi dutsen nan da sandakka ana tsoro to da aka ce ya bugi dutse da sandasa to sai nan ayar gaba ta ce famfajar min husnata asharata ta isnata asharata ainan idon ruwa guda goma sha biyu famfajarat sai ya ɓuɓɓugo minhu daga wannan dutsen to a nan akwai wata magana akwai magana bugawai da aka ce wa izistas ka musa li qaumihi lokacin da musa ya nemi shayar da mutanensa fa sai muka ce idrib a sakar hajara ka bugi wannan dutse da sandaka faga raba sai ya buga da ya buga din famfajar bin husna ta asharta a sai idon ruwa goma sha biyu ya fito daga wannan dutse bugawai sai ka kawo ta dole amma ba ta rubuce kaddara ta zaka ko ko da aka gaya mai bai bugan ba kawai ai umarni ne Allah ya bada fa kunna sai muka ce idrib bi asakal hajara ka bugi wannan dutsen da sandaka ya kiya fa sai ya buga da ya buga din fanfajar da min da ta asharata ainihin isna ta asharata ainihin idon ruwa guda goma sha biyu fanfajarat sai ya ɓuɓɓugo minhu daga wannan bahara din fanfalaka eh, fakana kullu firqin kadawdil azim so ƙara mana guda ɗaya don abin ya fito ƙarara sai aka ce faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayyam faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra to a nan tambayar farko a jikin can inda aka ce fa'ar siluni ku aike ni mi ya nuna mana akwai abin da za a kaddara ayar gaba da ta ce yusufu ayyuha siddiqu ga har ya je yana magana da shi shi ya nuna akwai kaddarin an yardan an aike shi nan kuma mi ya nuna mana ya buga da aka ce fanfajar da da ta ashirata ainihin idan ruwa goma sha biyu sai ya fito shi ya nuna mana ne ya buga sai nuna mana an buga hmm. to a nan sai allah mai girma da kuka ya gaya mana faman kana minkum maridan wanda ya kasance mara lafiya ne a halin azumi kenan aw ala safarin ko yana kan tafiya fa aftara sai ya sha azumin to fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya kilga wasu kwanakai wanda ba na azumi ba ya biya ko ko duk wanda ya tafiya ko bai da lafiya ko bai sha azumi ba sai ya rama azumi to ina shan fa aftara sai ka kaddara ta don ce akai faman kana minkum maridan wanda ya kasance mara lafiya ne au ala safarin ko yana kan tafiya to fa iddatun min ayyamin ukhra ya biya bashi cikin waɗannan kwanakin da yayi a cikin wasu kwanaki daban ina shan fa afdara sai ka kaddara sai ya sha to kenan akwai ilimin takaddiri ko ko babu shi hmm? akwai shi ko babu shi akwai ilmumuka da dama a ƙarƙashin wannan akwai takadiri akwai ta'awili akwai ga iri-iri za ka same su dole ne akwai takadiri akwai bayan takadiri akwai takadimi akwai ta'akhiri akwai ta'awili akwai lahau akwai sarfu akwai balaga akwai mantiki akwai hazafi akwai uslubul hakim duk wannan ka'idoji ne na ilimi za ka yi fassara mai yanci ba ka zo kana da kada hakika kana ya kasance li saba'in ga mutane saba'in fi a cikin maskan ina saƙon faɗi saƙon mana ba kai fasara mai yanci ba ko ka ce wa ushiri bufi ƙulubi mai ijar bai kuna sai suka sha ɗan mariki to ƙahonin shi wa <laughs> eh? ƙaramin sani saboda haka dole akwai wannan ilimin akwai ta'awili wanda ga yadda aya ta ce ƙarara amma wannan aya tana buƙatar ta'awili ba haka Allah ke nufi ba kila baka gane ba ƙara ɗaya mai misali wa man kana fi hazihi ama wa man kana fi hazihi ama fa huwa bil akhirati ame wa dallu sabila Allah ce wa man kana fi hazihi ama duk wanda ya zama a duniya makaho ne to fa huwa bil akhirati ama lahira makaho zai tashi wa dallu sabila kuma dan wuta ne ba na a eh dole kai ne sai ka yi tawili ka ce ba wannan maka amma aya ce mata duk makaho duniya lahira ma makaho ne kuma wuta za a amma aya kai tsaye haka ta ce amma dole akwai tawili cikin ilimi akwai abin da za ka faɗi iri ɗaya amma kuma akwai bambanci shi ake kira jinas shi kuma kaga kalmomi iri ɗaya amma ba fassara su ɗaya ba bari yi misali a ƙara ganewa sai mutum a musulunci ce kuɗi ruwa haram ne ko halak duk mai cin kudin ruwa ina zaya wuta zaya amma za ka iya barin mutum shagon ka kana sai da ga lemu ga fiye wuta ga kankana ga kaza in ya dawo ka ce mashi to wannan kudin na lemu ne wannan kuma na ruwa ne wannan kudin zai sa sa jiki kuma sa to cin kudin ruwa halaga ne ko haram a'a wancan ruwan daban wannan daban amma duk sunan shi ruwa daga shi wannan ruwan na shi ruwa na hakika eh. wacce na ma'ana ne eh kwarai kuwa to da haka tun da mun gane wannan to mu taho wurin wannan faman shahida min kuma shahara to faman shahida min kuma shahara an dai san mine ne a shahara mine ne a shahara wannan wacce da ake kallo wannan kilgaggun kwanakin su ake magana ko to faman shahida min kuma shahara afiyan muqiman shi za a kaddara a wurin mine ne afiyan mai lafiya mine ne mukiman wanda ke zaune gida ba matahi ba to shi ne faman shahida ne kuma shahara duk wanda ya tadda adadin waɗannan kwanakin yana mai lafiya kuma ba matafi ba faliya sunhu ya azumci waɗannan adadin to me ya nuna maka ana magana afiyar mukiman ayar gaba da ta ce wa man kana maridan au ala safarin mara lafiya kuma da wanda ya zama da wanda ya zama matafi ne shi ya sha kenan ana magana adadin waɗannan kwanakin don a shahar ba a ganin shi ido da ido amma yaya abun yake duk sadda wata zai canza sai an gan shi dole to kenan a ashe mine ne zai sa ka gane don za mu je kan wani tukumi da iddata za ta hiddo mana abin. kenan duk wanda ya tadda waɗannan kwanakin yana mai lafiya yana kuma mai mi. yana gida to faliya sulhu ya azumci waɗannan kwanakin to amma wa man kana maridan au ala safarin duk wanda ya zama mara lafiya ne ko yana kan tafiya to fa iddatun min ayyamin ukar sai kilga kwanaki sai ya biya to mu taho gaba kaɗan sai wasu suke cewa to dalilin su da aka ce shahida su gazi ne wasu kuma suka ce a'a ai sai an ce ra'a ya zama gani to mu dawo da ni da kai da shahida da ra'a kowanne suna da ma'anoni daban-daban ba ma'ana ta gani kaɗai ba kowanne za mu bi su ɗaya bayan ɗaya kuma sai an gane don haka ko ban musu da wanda ya ce ai ba a ce ra'a ba da wanda ya ce shahida gani ne duka a daina musu mu dawo ɗaya bayan ɗaya kalmar shahida a cikin ƙur'ani ta zo so 99 so nawa so 99 kuma tana da ma'anoni guda shidda a ƙur'ani na farko a ƙa'idar larabci tashin farko shahida tana da ma'anar gani tabbas don a larabci in kace shahatul maɗa kana nufin na kalli bidiyo masu aikin gidan bidiyo kalla suna tv laraba za ka sun ayyuhar ayyuhal shahidun al-kiram ko su ce ayyuhar mustami'una wa shahidun Shi ne masu kallonmu da sauraronmu Da haka ashe shahattu na gani ne to tana da wannan ma'anai kadai eh akwai ma'anoni iri daban-daban tashin farko bari mu kawo misalai ko da kwara uku aka ce am kuntum shuhada'a am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut ya isa aka ce am kuntum shuhada'a kuna wurin ne kaga wannan ta zo da ma'ana halarta e am kuntum shuhada a kuna wurin ne kai tsaye ba biye biye in hadara ya al maut lokacin da mutuwa ta riskiwa annabi yaquba kenan shuhada a tana ma'anar mi kuna wurin haka ne ko ba ka ba to sai ka kawo wasu shuhada kuma ba haka take nufi ba wa shuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa shuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum wa shuhada wadanda aka kashe wurin yaki su ne a shuhada nan kuma wa shuhada inda rabihim lahum ajruhum wa nuruhum to kenan yana da wannan ma'ana yana da wancan to akwai wata ne kuma hatta idza ma ha shahida alaihim hatta idza ma ha shahida alaihim samuhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu amalu. sai Allah ce hatta idza ma ha shahida alaihim sam'uhum da sun je sai idan su jin su ya bada shaida akan su kenan abubuwan da ke ba da shaida Allah ya yi magana abubuwan kwara biyar na harko abubuwan da za ka iya zuwa ka ba da shaida kan shi tashin harko cikin kamsar shawahid akwai al'ainu abin da ka gani da idonka za ka iya ba da shaida a kan shi a gaban alkali don tashin harko a gaban alkali shahattun nan kan shi gani ne don idan ka ga abu sai aka zo gaban alkali ka zo ba da shaida sai aka ce ka gani sai ka ce to gaskiya labari a kama. ai shaida ake kiran abu. alkali zai yadda to a ƙa'ida akwai abubuwa waɗanda ake iya ba da shaida a kansu shine hamsatu shawahid abubuwa guda biyar tashin warko abinda ka gani zaka iya zuwa gaban alkali ka ce na gani da idona ɗaya kenan zaka iya zuwa haka ne ka ce to wannan abu ni na ji shi da kunne na za a saurare ka akwai abinda za ka ce tabbas kayan na ya lalace da nasunsu nasu da kaina na ji suna wari shi ma za ka iya bada shida akwai mu shi ne ɗanɗana abu e tabbas na ɗanɗana ni ma za a yi mi za a bada shida akwai allamasu wanda za ka ce tabbas na taɓa shi da hannuna shi ma wannan abubuwa ne da za a iya mi za a iya bada shaida a kansu kenan ashe idan aka ce faman shahida dukkan ma'anonin da ake magana kansu ba ka ware shi ga ma'ana guda sai in kana da wani dalili na ilimi da za ka kawo daga siyakul kalam shi zai baka cewa wannan shahidan gani ne wannan shahidan mai shaida ne wannan shahidan wanda aka kashe wurin yaki ne wannan shahidan ga kalashi to mu je kan kalmar ra'a ita ma kalmar ra'a akwai wadda take nufin gani ne wannan na ido akwai wadda kuma ba gani na ido take nufi ba kwata-kwata shine ra'a albasariya da ra'a alkalbiya bari mai misali da ra'a basariya wadda su zama ta gani ne na ido ne to ya ake gane su a ce da ganin wannan ra'adin basariya ce da gani wannan albiya ce kawai abu biyu ka sa ido da ka ga mai mafu'ulun bihi guda daya to ta gani da ido ce da ka ga ra'a kuma da mafu'ulun bihi guda biyu kwata kwata wannan ba ta gani da ido bane ra'a basariya ce kawai mafu'ulun bihin zaka kalla da ka ga jumlar kalli mafu'ulun bihi mafu'ulun bihi ɗaya ne bayan ra'adin nan kana kallon ra'a to gaban ne ne mafa'ulun bihi da ka gama fa'ulun bihi daya to gado da ido ne da ka gama fa'ulun bihi guda biyu to kuma wannan basariya ce a albiya ce a zuci ne amma sai mun kawo fi misali a qur'ani mu je kan basariya sai Allah ce mara a ƙamisa qudda min duburin qala inna falamma قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم فلما رأى قميصه قميص شينني مفعول به ne ga yanan kwara daya to gani ne na ido wannan falamma ra'a aidihum la tasilu ilayhi falamma ra'a aidihum la tasilu ilayhi isa falamma ra'a aidiya shine ni shine mafa'ulun bihi guda daya ya nuna ni gani ne ya nuna na gani to sai mu tafi wurin ra'ani alkalbiya fatan sibu maf'ulai ne hamu ta dawa khabar tana yin nasaba ga maf'ulun bihi guda biyu amma asalin ta ma da ka zaka gane wannan da gani mubtada da khabar ne karaman da yace innahum yarawnahu innahum yarawnahu ba'ida wa narahu sai Allah ce innahum su kafirai rauna hu dinnan maf'ulun bihi ne awwal ba'idan maf'ulun bihi na biyu saboda haka su kafirai suna kallon wannan rana ta tashi alkiyama nesa amma wani rahu mafi'ulun bihi na daya ƙariban mafi'ulun bihi na nawa biyu kuma ko a hausa ka in ma hausa sai ka gane za a iya satan mota sai a zo a yi shawara da kai da abokai to a cikin shawara za a iya to kai wane ne ka gani ka ce to ni a gani na don Allah gani ne da ido kuma gani ka ce ai ka ce to kai wane ya ka gani sai ka ce to ni tsakani da Allah a gani na wannan abin kamata a ji mu jami'an tsaro a gani na da ya ce yana kano nan da wuya in yana kano saboda na ga lokacin da ya kira ni karhe kaza kuma na kira wani ya ce bai isa ba gani ne amma na ni na zuciya karaman wani dai abu ya hito fili alamtar ilal mala'i min bani isra'ila min alam ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa ya isa da annabi muhammad da annabi musa wa ya riga wani to shi wannan min ba da musa aka ce alam tara ilal mala'i annabi baka ga wasu mutane ba min bani isra'ila cikin bani isra'ila abun ayin shi min ba da musa tun kafin musa ya zo ganin sai da idon shi min ba da musa fa ka san ko bayan musa ne sannan aka zo bayan musa aka yi wa kafin isa ma an yi zakariya an yi dauda an yi sulaimana an yi yahaya duk a wannan tsakanin an yi dawud eh amma kuma min ba da musa aka gaya wa annabi muhammad gani ya ido ƙara mai wani alamtara ila lazi hajja ibrahim alamtara ila lazi hajja ibrahim fi rabbihi ana dawul awul muluk aka ce annabi muhammad baka ga wanda ya jayayya da annabi ibrahim ba daidai kan shi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad alam tara kaifa fa'ala rabbuka ce annabi baka ga wanda suka jayayya da adawa ba da ido asalin ta alam ta alam ta alam baka sani ba ne to ya ake a gane su da ka gama fa'ulun bihi biyu eh asalin mutala wa khabar da ka gama fa'ulun bihi guda biyu ba na ido bane wannan kuma kai ashe malam kafin ka yanke hukunci a qur'ani gaskiya akwai bukatar mu tashi tsaye mu yi karatu ba haka kawai zaka tashi kawai kai sari zubar ba da haka ashe ba magana ka zo kana mana bayani dangane sai ma mun tambaye ka wai kai shahidan nan ma wace ce kuma ina mafa'ulun bihinta ina fi'ili ina fa'ili yi mana bayani tsage mu gane ina dan ina khabarin wallahi lahi dai ka ba mu hakuri to yaya tsarin abun yake ya abin yake ga yadda Allah ya gaya mana ga ka'ida ta ƙididdiga da ganin wata ce yuridullahu bikum al-yusra yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra mhm. wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadaykum wa la'allakum tashkurun to ga yadda ake kai tsaye Allah ya yanke abun yace yuridullahu bikum al-yusra Allah yana son sauki wurin ku wala yuridu bikum al-usra yana son ku da sauki bai son ku da wahala kawai Allah na son ku da sauki bai son ku da wahala hmm. mai yanci fassara mai yanci Allah na son ku da sauki bai son ku da wahala magana iyakar ta kenan sai Allah ya ce walitukumilu li'iddata kuma an maku wannan tsari ne don ku cika kiliga wannan kiligai wadda wata ya tafi sai kun cika ta kun tabbatar ta cika wani watan sabo kun gan shi shine milul iddata wannan zangon na wata da ya tafi ana kirga shi sai ya kare an ga wani shine kirgar ta cika ganin wani shine ya nuna wancan ya kare bari ma misali da wannan. kana zanne tireloli suna wucewa ko tarago irin na jirgi ya za ka gane wani sabo ya zo sai wannan ya gama wucewa ka ga kan wani in wannan bai gama wucewa ba to duk tsayin taragon ko duk guda ɗaya ne idan guda ɗari za su wuce in dai duk tarago ba wani a tsakani to wannan abin guda ɗaya ne amma da wannan ya wuce kan wani ya wancan ya ƙare to shine idan wannan ya tafi ana kilga shi dama an ce kaddar qaddarnahu manazila ko hatta ada har ya koma kal urjunul qadim to in ya ci gaba da tafiya baka cika kilgai ba sai ranar da kaga wani sabo wannan shine abin da Allah ya gaya mana wani tukuminu da iddata da haka gani ake yi da ido ko ka gani da kanka ko mutumin kirki ya gani ya gaya maka kuma duk wanda ya fara ma bayanin ya ga wata 28 irin shi ne ko saurare shi kan ma ka ji bayanin da zai gaba eh da ya bugo ya harin kashe waya ta kawai iska kuma wannan tsakanina da Allah muna so mu hita haƙƙin al'umma nauyi ne a kanmu dole ne mu gaya maku wannan mu a tafiyar ƙur'ani abinda Allah ya nuna mana a ilimi na cikin ƙur'ani ba a yin azumi ba radaka ba a yin shi ba a ga wata ba ganin shi ake da ido gani na hakika ko ka gani da kanka ko mutumin kirki mumini ya gani ya gaya maka ba munafuki ba kwarai kuwa ba magana jita-jita jita-jita tushen karya abin nan ba wala wala ce gani wa ake ido kan wani ce ma wai fahimta ce to abin da aka ya kamata kai kai abu wanda ka fahimta ni ma abin da na fahimta akwai wanda ke Allah cikin ku ai gani ake da ido da ka ji wannan magana na an ware magana fahimta wallahi wani ya ke Allah abu ne wani gani ko wani zai gan shi saboda haka wanda wata ba a gani shi hmm. kwata-kwata Eh? saboda haka a hadisi ne a ce ma annabi bai taba ganin wata ba kuma in ka ce mai uban shi bai taba ganin wata ba sai ce kare na shi saboda haka shin anan tambayar farko tun da ce ake shi yasa aka ce wali tukumilul iddata ba a kira alkamara a wurin ba saboda haka kamarar kamar da muka ce guda ɗaya ne kuma na san kun gane ko ba bane ya ce wai za su naka ibadi ci gaba wai za su alaka ibadi an ni bayin ni karibu dan bayan ka suka tambaye ka dangane da ni ka ce kusa bu ujibu awata da ansa kiran mai kina lokacin da ya kira ni falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum shudu. to ta jibuli to su nemi ansawa ta shine su yi addu'a sannan su yi imani da ni ko za su shiru gaba uhilla lakum laylatan siyamin rafasu ila nisaikum to kaji magana yace uhilla lakum an halatta maku za mu tafi wajen su sahur ne wadda su buɗe baki mun ce azumin tun daga harko har har zuwa watan sallah nan sai mun ga watan sallah cikin qur'ani fa ba kewaye kewaye ya ce uhilla lakum <clears throat> an halatta maku mi lailata siyami daren azumi mi aka halatta maku su ila nisa'ikum biyan bukata ga matanku don haka bahaushe bai neman ƙarin bayani arrafasu ila nisa'ikum biyan bukata ga matan nan ta zan magana yayi sai aka ce to su matan hunna libasun lakum wa antum libasun lahum ku rufin asirin su ne su rufin asirin ku ne yanci yanci ba wani kewaye kewaye saboda duk irin girman ka da ka ɗaukaka duniya ta san ka da an ce bai da mata ita ma mace diya da ta zo tana barazana tana mazuri aka ce ba mata da miji akwai zaren matsala sai dai irin mu ne masu karatu masu tafiya karatu yawwa ko ba haka ba eh, shi dan makaranta ana mai uzuri haka sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahun sai aliman lahu aliman lahu annakum kuntum taqtaluna anfusakum fa alaikum wa bankum to da farkon lamari lokacin da azumi ya zo su mazaje ba su sani ba ya Allah ana zuwa mata da azumi sai su rika lallabawa sai ce a'a alimallahu annakum kuntum takatanuna anfusakum kuna ha'inta kawunan ku Allah ya sani amma fata ba alaikum ya maku afuwa wa afa ku ya anshi tuba ku ya maku afuwa saboda haka ba laifi cikin dare ne ba komi sai aka ce fal'ana fala na ruhun sai Allah ce fal ana to yanzu ruhun na kinaya ce ku rungume su shine ku je wurin su yace yaya wa goma ma kataballahu lakum ku yi biyan bukatan nan da su ku nemi abinda Allah ya wajabta muku shine ku nemi ƴaƴa kuma ku yi ta hanyar da Allah ya halatta ba mummuna hanya ba yace yaya wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khaydu al-abyad min al-khaydi al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl kaji Allah mai girma da kuka ga sahur ga buɗe baki ga sahur ga ni ga buɗe baki sai Allah ce wa kulu washrabu ku ci ku sha a cikin daren nan ba a iyakance muku ba hatta ya tabayyana lakumul haidul abyadu har farin zare ya bayyana gare ku shine ku ga farin zaren nan mimal haidil aswad kuma shi farin zaren nan yana fitowa ne daga cikin menene bakin zare sai Allah ce to zare na binki sai ka ce a aminal fajr na alfijiri to a nan su ma malaman hadisi dole sai sun sa kun kare azumin sai suka ce ta'jilul fitr wa ta'khirus suhur ku gaggauta sahur mine ne ku jinkirta sahur ku gaggauta bude baki to kuma idan ka tambaye su a wani hadisi sai ka ji suna cewa gaggawa aikin shedan hakuri aikin muhammadin rasulullahi ko ba su faɗi wannan ba suka ce a ta'ajil mina shaitan suka ce gaggawa daga shaidan ne to kuma gashi sun ce ku yi gaugawa saboda haka ku lura anan ga sahur ga buɗe bakin za mu yi shi sai aka ce hatta wa kulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al abu abyadu min al aswadi shine al-fijr ya fito to idan al ya fito kun ci abinci tun daga dare har zuwa lokacin al to wane lokaci ne ake kai azumin sai Allah ce sun summa atimmu siyama sai ku cika azumin ku ilan laili zuwa ga dare lura da karatun ila ba ne ba in an ce fillaili daban yake da ilan laili ila zuwa daidai lokacin dare da lokacin dare ya yi to lokacin azumi ya yi to a nan mine ne dare duk bayanin da nema kakka yadda kai ma in kai man ban yadda mu jira aya ga aya za ta faɗi za akwai wanda zai ce ma ai falan ma janna alaihi lailu ra'a kaukaban saboda haka sai ya ga tauraro don Allah ha aka yi shaharar ramadana aka kare ka ga tauraro cikin to wa ce ka kawo shi eh, falan ma janna alaihi lailu ra'ami kaukab ko duhu aka yi wallahi na hazo sai ka ga tauraro ya hito da haka sai ka cika shakira na hazo ka'ida sai ka ga tauraro ƙwarai kuwa da ranar Allah ba za gan shi to da aka ce sun ma'atin musiyama ku cika azumi ilan laili zuwa dare to don Allah mine ne dare na gaya ma ban son bayanin ka kaka yadda da nawo mu bi qur'ani ya gaya mana mine ne dare sai ce mana wa shamsi wa shamsi wa Ya ce rana aya ce hantsinta ma aya ne nan an faɗi rana kuma an faɗi hantsinta sai Allah ce ne wal kamari idza talaha wal kamari wata aya ne idza talaha lokacin da ya biyo rana kaji ana cewa fi mayali ta'ammal mayali ko ba ka ba to wal kamari wata aya ne idza talaha lokacin da ya biyo rana din wata lahu shahidun minhu yana mai shaida shi yana biye da shi kowa gaba abu man kana ala bayyinatin rabi sai aka ce wa tulu shahidun minhu isa mai shaida kan annabi muhammad wa ya tuluhu yana biye da shi sai aka ce kai min kafin isa ma kitabu musa imaman warhama akwai littafin musa ko yana karanta shi ne <laughs> karanta mana sai ya ce ni. wannan hari iza jallaha wannan hari sai wuni shi ma yana cikin aya iza jallaha lokacin da ya kwaran ya rana aka ganta ashe wuni ke zuwa sai ya ne tsirara hmm? sai ya ce yaya wallaili iza ya gasha Allah ce wallaili shi ma dare aya ne shine sun matin musiyama ilalmi ilallaili sai aka ce to wallaili dare aya ne a wani lokaci Iza ya ga shaha lokacin da ya ga shaha lokacin da ya ruhe rana don haka duk sadda ka gaba ka ga rana ba in ka cire man lalura ta hazo ko dutse ko wani bene in da rana ta bace ba a ganta ba to dare ne don shi ke ruhe ta inji ƙur'ani wallaili dare aya ne iza ya ga shaha lokacin da ya ruhe ta to sai a zo a ce maka ai shafaƙi daban dare daban shine sai a ce wal qamari idza mine ne karatun da shi idza sama'un shaqqat wa azna rabbiha waqat wa idza al-ardu muddat wa al-qamara biha takhallat wa azna rabbiha waqat ya ayyuhal insanu innaka kadi ila rabbika kadan fa mulaqi yace mine fala uqsimu bi shafaq fala uqsimu bi shafaq wallahi wa ma wasaq wal qamari idza tasaqa adalla sai Allah ya ce fala uqsimu bana rantsuwa bi shafaqi da jan nan da yake gabas lokacin da rana za ta faɗi ka san akwai shafaƙi akwai mi akwai falaƙi ƙul a'udhu bi rabbi falaƙi haka ne alfalaƙu shi falaku din nan daga abinda ke kecewa da rana ta hito shi yasa aka ce inna laha faliƙul habbi Allah shi ke tsaga kwaya wannawa da abu mai kwallo to kenan akwai abin da ake kira mi shafaki shine wannan jan da ka gani kahin rana ta faɗi shine wa shafak fala uqsimu bi shafak sai aka ce wa laili da dare wa ma wasaƙa da abin da ya rubuta shi kenan akwai allailu akwai a ashafaku sai aka ce wai lokacin da rana ta tafi din nan to wai sadda ta faɗin nan sannan shafaki yake waya gaya maka ai shi lokacin da rana take yin ja kahin ranar ta ɓace ma akwai jan to wannan jan shine shafaki saboda haka a nan an ce sun ma'atin siyama ku cika azumin ilan laili zuwa dare saboda haka da rana ta ɓace lokacin shan ruwa ka gama na Allah sauran naka haka ne ko baka ba to mine ne a saumu kamewa daga abu uku ina fata an gane kamar maryam da aka ce mata فإن ما ترين من الأهل فإن ما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا kaga asaumu anan ta kame ne akan yin magana da wani sai dai ta nuni falan ukallimal yawma insiya to asaumu mine ne kame baki daga abu to shi kame wannan shi yasa aka ce annabi uh, yusufa lokacin da matan nan ta neme shi sai ta zo ta ce al'ana hasa hasan haƙo ana rawatuhu an ta zo ta bayyana gaskiya ta ce to wala ƙadar rawatuhu an hmm. na neme shi daga kaina ni na neme shi amma fasta a sama sai ya kame ainihin ne a saumu shi ma fasta'a sama shi saman sadi ne ko ba sadin fasta fasta'a sama din ba ya sama bace wannan fasta'a sama sai mi sai ya kame kenan ya kame daga mi daga aikata wannan abu ashe a saumu kamewa ne to nan kamewa daga mi kamewa daga abu uku don su aka hana ciki akwai ci akwai sha akwai amfani da iyali azumi yana nufin waɗannan abubuwan guda uku ina fata an gane so sannan kan ana hadi na tilka hududullahi fala a kan kurkure baki shi kuma wannan hadi ne ba kai tsaye ne dalilin mutum ya kurkure sai dai ka gargaɗe shi cewa ganganci ne kada ya kuskure amma ba a ce mai kai tsaye bai da azumin da ya yi ina fata an gane saboda kamewa ne daga abu uku na farko da ci da sha da amfani da iyali amma cikin shigar da ruwa baki a kurkure akwai nau'i na ganganci tun da kai tsaye da gangan ka shigar da su kuma za su iya wucewa kuma ba za a kira shi kuskure ba tun da kai ka ɗauki ruwan kasa da kanka ba shi ya zo shiga ba saboda haka akwai buƙatar a gargaɗe ka amma ijtihadi ne ba za a ce maka baka da azumi kai tsaye ba ina fata an gane karatun to sai Allah mai girma daukaka ya ce mana kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun ina fata ku gane an fara ta da tattaquna an kare ta da yattaquna shi zancen azumi. cewa aka ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum yattaquna sai aka ce kazalika ibn la'ati lin nas la'allahum yattaquna dan haka an bude da tsoron Allah an rufe da tsoron Allah harka azumi harka ce ta dole ba ta yiwa sai da tsoron Allah saboda amana ce ta Allah azumi amanar Allah dole sai da tsoron Allah to mu je kan maganar ganin watan sallah tana iya yiwa ka ɗaga ido sai ka ga wata kuma rana ba ta faɗi ba haka ne kuma fale sungu shi aka ce ka zumta ne kuma sai ka ɗaga ido ka kalli wata kila sauran minti talatin ma kamar yadda wannan watan ya kama na gani da ido ba na kunne ba eh, ba hansar ba rediyo ba jita-jita na gani wanda ake miƙa haka da yatsa na allahu ba na wasu abu eh. <laughs> na kirikiri wanda yaro ma karami sai ya ce gashi to aiba na mana hukai bane ba boye boye na Allahu ne saboda haka kamar da muka bayani akwai na rediyo akwai na whatsapp akwai na waya to duka gaskiya ne in mutane masu gaskiya suka faɗi domin don yanzu in aka bugo maka ta waya ko ta abu aka ce babanka ya rasu to da gaske ne ya mutu haka da ko haka bane idan ka musanta ka ce maganar waya ƙarya ce ko maganar abu ƙarya ce to kai ma ƙarya kake dan ubanka zai kira ka ya gaya maka ya ce uwarka ta hanyar in kai yaro ne kuma ka je ka tarda jariri ƙarya ne to ashe ita waya ba ta magana don kanta sai an yi rediyo bai magana don kanshi sai an yi saboda haka idan gaskiya ne aka shiga rediyo kuma aka faɗi wannan gaskiya to gaskiya ce ko a rediyo ko a wasu abu ko a waya ko talabijin ko amine ne aka faɗi in dai da gaske ne kai idan kuna tsaye Emmanuel ya ce ga wata ka leƙa ka gan shi gaskiya ne saboda haka ga mutum rike da ƙur'ani kuma da an yi magana ya ja aya in ya ce ya gani aka bincika duk duniya shi kadai da kari ya yake ba shi kadai Allah ke so ba to wallahi ɗan uwa muminai ina jawo hankalinmu dangane da shigowar wannan abubuwan domin ƙari yadda aka shigo da ita yanzu ta hau ƙarhin ta rediyo saboda ta rediyo na gaya muku ba a haɗe mutum ɗaya kai ce da an ce an ganshi wuri kaza kai ma da ji ka san an ce an ce ne to wannan kiri-kiri mutum zai gaya maka na gaya muku abin nan guda uku na buga muku misali da shi da wanda aka yi shekaran ga alhaji sani muna tare da shi kanin malam usman an taru ana nuna watan nan wa na zo na tambaya tsakani ga allah ka ce ya malam na ce fi sabilla ne ce suka ce da allah ba su ganshi ba sannan sai wannan shekara kuma kashi biyu ni da malam murtala sudani fa muka ga an taru ana diba watan kuma duk wanda ya zo wurin cha da gaya ce ma ana ta nuna shi ni kuma ce mu je wurin su ne da malam murtala nace kai ku kalli girman Allah ni kira masu nuna masu suka yi dariya suka ce Allah shi Allah ya masu gaishe tare sai ya wace masu kama da cewa ya malam eh. to sai wannan na shamsu ciyaman ya faɗa ki azumin har ya kai sha biyu wani sha biyu rana wai wani ya kira shi ya ce mashi duk an ga wata ko ina ga anan bakiyawa Allah ya taimaka muna da dan bakiyawa a nan yana nan muna nan tare da shi sarkin arama ne na ce to a je a shi shamsu cewa ya ce bari ya kira shi ya kira shi ya ce garin ku an ce an ga wata sai ya ce to bari ya kira garin nasu ya kira wani ya yi mai bayani ya sake kiran wani ya kara kiran wani suka ce duk garin nan ba wani mutum wanda ya ga wata gari ya ce wannan wani irin bala'i ne azumin da ba uwarka ake mawa ba ba ubanka ake mawa ba in an yi ba a rage ka ba in an sha ruwa ba ruwanka in aka azumi aiki ne na Allah ni ya kai ka ciki ka kawo sharri saboda Allah wai dole kai ka je wuta abin da ba ma kuɗi ake bada ba balle a ce san duniya ne iskanci ne wa to na huta shi dama na yi alƙawarin duk wani dan iska ya na ci uban shi to sai wancan ganin wata na sallah za ka iya ganin wata sauran minti talatin rana ta faɗi to tun da an ce falye sunhu ka azumci shi watan to wancan ya mutu ga wani ya tsaya shi nan sai ka sha ruwa a ai a lokacin da can kuma ka zo ɗauko azumi za ka iya ganin watan lokacin rana ba ta faɗi ba sai ka ƙici ka ƙisha daidai wannan lokacin tunda ka shiga ramadana yau tunda ka shiga ramadana kawai da kaga wata sai ka kulle bakin ka to cikin azumi har Allah ya kare bai faɗi akwai rabi ba kuma ya san zai tsaye da watan kafin rana ta faɗi shi yasa sai ya ce to da ka ɗauko shi baka da burki sun atin musiyama ilal laili sai ya kai dare in dai ka ɗauko shi to ilal laili ne ba na kan hanya yawwa eh ba magana da kaga wata ya kai shi gidan ka kafci abinci babu sai ranar ta faɗi ilal laili ne tunda ka dauko shi sai ka kai kwarai kuwa ina fata an fahimce mu wannan shine karshen wannan karatu namu ina fata ga baki ɗaya Allah shi taimake ni Allah ka yi mana afuwa Allah ka sa wannan ya amfani duk duniya baki ɗaya na yawwa wait akwai muka guda biyu da muka yi magana akwai wanda zai iya aje azumi kuma zai rama akwai wanda zai aje bai rama kuma bai yi laifi ba ai ba mu faɗe shi ba na farko wanda zai iya aje azumi ya rama shine mai rishin lafiyar da ana zaton warkewa ta ga al'ada ana warke ta to wannan in yi azumi zai yi ni zai rama shine fa iddatun min ayyamin ukhra akwai rashin lafiyar da kuma ga al'ada ba a warke ta shine fidiyatu da ami masakin ya ciyar da miskini ina fata an gane wannan shine a takaice muni da wuce ba kai cikin karatu ba shi yasa mu faɗaɗa ba to sai kuma tambayoyi da za a amsa ina ake wa'azi daura rana ya ta yau in Allah ya kai mu rana ya ta yau ana wa'azi da